գտնվող Հայաստանի բնապահպանության նախարարության պատվիրակությանը նախարար Արամայիս Գրիգորյանի գլխավորությամբ նույն օրն ընդունել է նաեւ Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Ողջունելով հյուրերին նա կարևորել է Հայաստանի բնապահպանության նախարարության համագործակցությունը Արցախի հանրապետության շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչության հետ, բնական ռեսուրսների պահպանության եւ շահագործման առումով։ Փոխվարչապետը հույս է հայտնել, որ աշխատանքային այցի ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումներն ու քննարկումներն առաջիկայում տալու են իրենց դրական արդյունքները։ Փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը Արամայից Գրիգորյանին է հանձնել Արցախի վարչապետի ուշամեդալը, որով նա ապարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության եւ ապարգևատրման համար Արամայից Գրիգորյանը վստահեցրել է, որ այսուհետ եւս Արցախի համապատասխան կառույցի հետ ավելի կնլայնեն համագործակցությունը օրենսդրական դաշտի բարելավման, տեսչական ստուգումների իրականացման եւ լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպման ուղղություններով։ Հանդիպման ավարտին փոխվարչապետը հյուրերին նվիրել է Արցախի մեղվաբույսների արտադրանքը, որի անհատական փաթեթավորումն իրականացնում է Արցախ մեղր ընկերությունը։ Իր հերթին Արամայիս Գրիգորյանը փոխվարչապետին է հանձնել Հայաստանի կարմիր գիրքը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակիցները վարչության պետ Կոմիտաս Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բավական բացահայտ ադրբեջանամետ դիրքորոշում է դրսևորում։ Հայտարարել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչ Մելիցա Մարկովիչի հանդիպումը։ Ադրբեջանում վերջին ժամանակներս սարսափելի բաներ են կատարվում մարդու իրավունքների ոլորտում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կառույց է, որը կոչված է արձագանքել։ Նրա пассив կեցվածքը նշանակում է, որ Ադրբեջանը նորից անցել է իր կողմից վաղուց մշակված խավիարային դիվանագիտության ռազմավարությանը, օգտագործելով եվրոպացի պաշտոնյաների գաստրոնոմիական նախընտրությունները, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Մեկնաբանելով Սարսանգի ջրամբարի եւ Ադրբեջանի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին խմելու ջրից զրկելու մասին հայտարարությունը, Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, որ հայկական կողմը չի կարող թույլ տալ, որ ճշնամաբար տրամադրված պետությունը հնարավորություն ստանա ոտնձգություն կատարել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ջրային անվտանգության նկատմամբ։ Նա հիշեցրել է, որ Խարվաճառից սկիզբ են առնում գետեր, որոնք լցվում են Սևանա լիճը եւ դրանք ապահովում են Հայաստանի ջրային պաշարների 80%-ը։ Ինչ վերաբերում է Սարսանգի ջրամբարին, ապա պաշտոնապես Ստեփանագերտը բազմից հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել ջրային պաշարների հարցը, բայց սկզբում անհրաժեշտ են վստահությունն ամրապնդող միջոցառումներ։ Մեզ համար հարցի լուծումը հնարավոր է միայն հավասարության սկզբունքով, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայ զինվորն ավելի ամուր ու վստահ է կանգնած իր դիրքերում։ Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Արդեն երրորդ համիսն է սահմանում իրավիճակը լարված է։ Լարվածությունը սահմանին աճել է Բաքվում եվրոպական խաղերի ավարտից հետո։ Որպես կանոն հրադադարի ռեժիմը խախտողը ճշնամին է, որը հայկական դիրքերի ուղությամբ վերջերս սկսել է կրակել խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից, իսկ վերջին օրերին կիրառել է նաև թուրքական արտադրության TP107 տիպի հրթիռահրետանային կայանք։ Պետք է ասել, որ անցած տարի ամռանը նույնպես ճշնամին բարձր լարվածություն էր առաջացրել շփման գծում, որի արդյունքում ցավոք պաշտպանության բանակը ունեցել է կորուստ միջոցներ։ Այս տարի առաջնագծում իրականացված բարեփոխումները թույլ են տվել ուժեղացնելու ճշնամու գործողությունների վերահսկողությունը եւ կանխարգելիչ միջոցառումները, ինչպես նաեւ նույն բարեփոխումների արդյունքում աճել է մարտական հերթապահության անվտանգությունը եւ որ ամենակարևորն է, զինվորներ դարձել ավելի վստահ ու վճռական։ Իդեպ այս ամենի հանրագումարում ամենակարևորը եւ ոգեվորիչը զինվորի համար այն է, որ հրամանատարը իրենց կողքին է, իրենց հետ մեկտեղ նույն խրամատում հավասար պայմաններով տանում է մարտական հերթապահ իրականություն։ Մարտական դիրքերից մեկում հրամանատարը չի ուզում ներկայանալ։ Մենք բոլորս նույն գործին ենք։ Այստեղ ես եմ, հույս դիրքում մեկ ուրիշ հրամանատար իր զինվորի կողքին։ Եթե կարելի ասած դիրքային կռիվե կրագոցներով մենք պատասխանում ենք իրենց կրագոցներով։ Եթե ինչ որ սատրանքների են դիմում, մեր մարդական դիրքերի վրա հարձակումներ անում, դիվերսիոն գործողություններ անում, մենք պատասխանները տալիս ենք իրենց։ Մարտական հերթապահությունը փոխարինում է կացարանում վառարանի մոտ հաջելի հանգիստը թշացող թեյնիկի ու գրակոսների ձայնի ներքո։ Արդեն սովորական բնույթ է կերում, սովորել ենք արդեն։ Կյանքը սովորացել է, որ մեր ընկերներին շատ սիրով ելել, մեկս մյուսի համար որտեղ ես մեր հայրենիքն պաշտպանում ու դրա համար պիտի ամենքս մի բուր դառնամ երկրի մոտ։ Տշնամին վտանգավոր է զգուշանալ է պետք, ոչ թե վախենալ։ Իսկ ահա նրանք մեզանից վախենում են, որովհետև մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, իսկ իրենք չգիտեն, թե ինչի համար են կռվում, ասում է հրամանատարը։ Մենք արդավոր ենք հողը պահես ու ընտանիքը պահես, էլի։ Իսկ իրանց մոտ ազգություն է երևի չկա։ Իրանց պետություն է, բայց ոչ ազգություն, տարբեր տեսակի, բայց մեր բանակի, մեր հայ ազգի ուժերն է, որ մի ազգություն են էլի ամեզի պայող էլի նաև քուլ կողմից չէ ազգը կայնում է մի բուր մի հայ քրիստոնի ազգ այնտեղ 100 տեսակի ազգ կա ամեն մարդ մեկ-մեկի համար չի կայնում էլի որ կռվի Ավելի հաճախակի դարձած կրակոցները ավելորդ անգամ վկայում են, որ ճշնամու վախի զգացումն ուժեղացել է։ Ի դեպի տարբերություն նախկինի, այսօր պատասխան կրակի համար հրամանատարից թույլտվություն ստանալու անհրաժեշտություն չկա։ Իրավիճակը գնահատում է մարտական հերթապահության զինվորը եւ ըստ այդմ էլ որոշում ընդունում կրակեր թե չէ։ Սա եւս անակնկալ է ճշնամու համար, որի կրակոցները նախկինում անպատասխան էին մնում օտը 3 ոստից 3 դիրքից իրանց։ Միանգամից սկսեցին գրակել ինձ որ պայմանավորված։ Երևի վախն է իրանց տիպը, որ մեր վրա գրակ են բացում վախենում են դրա համար են կրակում։ Մենք իրանց այդ վախը ավելի շատ մեծացրեցինք, պատասխան տվեցինք։ Ինչքան իրանք են մեր վրա կրակել, երևի մի 5 կամ 10 ավել մենք ենք իրանց վրա կրակել։ Բելալալայան այսօր Տեղի ունեցավ Հադրութի շրջանի ուսուցիչների ավանդական օգոստոսյան խորհրդակցությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հայաստան գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, հաջորդի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը եւ պատասխանատու այլ անձիկ։ 2014-2015 ուսումնական տարվա արդյունքները 2015-2016 ուսումնական անելիքների մասին զեկուցումով հանդես եկավ վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Զեկուցողը մանրամասն գարավ շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ձեր գրված հաջողությունների եւ թերացումների վերացման աշխատանքների վրա։ Ուսումնական տարում շրջանում գործել է 16 միջնակարգ 9 հիմնական դպրոցներ 4 մասնաճյուղերով։ Շրջանի հանրակրթական դպրոցներում սովորողների թիվը ուսումնական տարվա վերջին կազմել է մոտ 2000 աշակերտ։ 2015 թվականի հունվարի 1-ին Հադրութի շրջանի Միքայել Մանելյան անվան միջակայք դպրոցը վերակազմավորվել է պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ից շրջանում գործում է Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Նախադպրոցական հիմնարկներ են գործել Գազուրդի քաղաքերի տումը եւ Ուխտաձորի դպրոցը։ Գազուրդ քաղաքի եւ տումում համայնքներում կառուցող մանկապարտեզների շենքերի շահագործումը ձգձգվում է նշեց բաժնի վարիչ։ Միաժամանակ նա կանգառավուսնական գործնեության բարելավման առարկայական օլիմպիադայի շրջանի դպրոցների սաների մասնակցության եւ դրանց արդյունքների վրա։ Բաժնի վարիչը ցույց որ շրջանի քրթական համակարգի աշխատողները կանեն ամեն ինչ ուսումնական գործը իր կոչման բարձրության վրա դնելու համար։ Մտքերի փոխանակությանը մասնակցեցին հադրութի Միքել Մանելյանը անվան միջազգ դպրոց փողակտու տնօրեն Արթուր Մինասյանը, Մայրամաձորի միջնակարգ դպրոց փողակ փոխտնօրեն Նազելի Արզումանյանը, Տրախտիկի Վազգեն Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց փողակ փոխտնօրեն Սուսան Աղուլյանը, Մեծ Թավերի Խուզյակովի անվան միջնակարգ դպրոց փողակ փոխտնօրեն Իրա Լալայանը, Վանաձորի միջնակարգ դպրոց պետական վարչակարգային կազմակերպության Զիղեկ Սասուն Ամիրյանը, Ողջույն խոսքված վաստակավոր մանկավարժ Սուրեն Բաղդասարյանը, Ադուրքի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը հիմնականում կանգ առավ դպրոցական շենքերի հարմարավետության գույքի նյութատեխնիկական ամուր բազայի համարապնդման հարցի շենքերի վրա։ Միաժամանակ նա աշխատակազմի կուրցյան բաժնի վարիչ Պետրոսյանի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ուշադրությունը հրավիրեց ուսման որակի բարձրացման, ֆինանսական եւ կատարողական կարգապահության հարցերի վրա։ Խորհրդակցությունում ելույթ ունեցան ԳՏԿ-ի տնօրեն Յուրի Խարամյանը, ԼՂ կուրցյան գիտության սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, որոնք հիմնականում կանգարան ինչպես իրենց անտեսել կուրցյան շրջանային բաժնի տեսուչների կողմից դոպրոցներում կատարված ստուգումների արդյունքների վրա։ Խոսեց նաեւ դոպրոցներում անցկացվող քննությունների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ կարող աշխատանքների մասին։ Գործակցության արդյունքները ամփոփեց Լեգուցյան գիտության սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Շնորհավորելով ներկաների նոր ուսումնական 2015-16 ուսումնական տարվա կապակցությամբ ցանկացած երջանկություն եւ գորով ուսուցիչ դժվարին ու պատասխանատու աշխատանքներում։ Վաղուհասում կգործի մանկապարտեզ, ուր երեխաներ կհաճախեն նաև մերզակա բնակավայրերից, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դպրոցաշինական ծրագրի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության եւ անհատ բարերարների հովանավորությամբ դեռևս 2011 թվականին շահագործման է հանձնվել Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս եւ Խնկավան համայնքների համար նախատեսված նորակառույց դպրոցը։ Եվ արդեն 2 ամիս է ինչ սկսվել է Վաղուհասի համայնքի հին դպրոցի վերանորոգումը, որը կօգտագործվի որպես մանկապարտեզ եւ կծառայի նաեւ հարևան համայնքների երեխաների համար։ Այս մասին մանրամասնում է շինարարական վերանորոգման խմբի պատասխանատու Ռազմիկ Աբ รา համյանը։ Այս տարին հունիս ամսին սկսվել է Վաղուազ գյուղի հին դպրոցի հիմնովին վերանորոգումը, որը ծառայելու է որպես մանկապարտեզ Վաղուասի եւ շրջակա համայնքների, մանուկների նախակրթական ընթացակարգի բարձրացմանը։ Շինարարական աշխատանքները կատարվում են փորձառու շինարարների կողմից հմուտ ղեկավարի վերահսկողության ներքո Շինարարության համար անհրաժեշտ հումքը մատակարարում է ճիշտ ժամանակին եւ անհրաժեշտ քանակությամբ։ Ստեղծված են եւ ստեղծում են բոլոր պայմանները, որպեսզի ապակա բանկապարտեզը հնարավորինս շուտ հանձնվի շահագործման եւ ծառայի մեր մանուկների եւ մտավոր եւ ֆիզիկական զարգացմանը։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ մանկապարտեզի շահագործումը հաջորդ տարվա համար իրական կլինի։ Վաղուհասի համայնքի ենթակառուցվածքների վերանորոգման, վերափոխման աշխատանքները շարունակվում են։ Պատերազմի տարիներին մեծապես տուժած համայնքները նորից վերադարձնում են իրենց գեղեցկությունը, այսպիսով ապահովելով մեր երկրի զարգացումն ու հզորությունը գոյություն ունեցող եւ ստեղծվող բոլոր ուղություններով։ Աննա Ղուկասյան այսօր Օգոստոսի 25-ին Ստոկհոլմի ռազմական թանգարանում բացվել է Արմին Վեգներ հայոց ցեղասպանության ականատեսը խորագրով ցուցահանդեսը, որում ներկայացվել են Վեգների շուրջ 3 տասնյակ լուսանկարներ հեղինակի գրառումներով եւ բացատրագրերով։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Շվեդիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ռազմական թանգարանի եւ armenica.org կազմակերպության համատեղ ջանքերով Շվեդիայում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում։ Տարվա ընթացքում Շվեդիայում հայկական միությունների համադրող կենտրոնի ջանքերով լույս է տեսել նաև Արմին Վեգների հայերի արտաքսումը դեպի անապատ գրքի շվեդերեն ծանոթագրված հրատարակությունը։ Բացմանը մասնակցել են խորհրդարանի փոխոսնակ Բյորն Սյոդերը, քրիստոնեա դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Անդրեաս Կարլսոնը, падգամավորներ, Ստոկհոլմում հավատարմագրված դեսպաններ, հասարակական, քաղաքական եւ մշակույթի գործիչներ, լրագրողներ, հայ համանքի ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքով հանդես են եկել ռազմական թանգարանի տնօրեն Էվա Սոֆի Էրնստելը եւ պատմաբան Վահագն Ավետյանը։ Ցուցահանդեսը գործելու է 3 ամիս։ Ռազմական թանգարանը հանդիսանում է Ստոկհոլմի առաջատար մշակութային հաստատություններից մեկը եւ ներառված է պարտադիր կրթական ծրագրերի մեջ։ Մարզասերների համար ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում շարունակվող շախմատային գերմրցաշարում օգոստոսի 26-ին կանցկացվի 4-րդ տուրը, որում Լևոն Արոնյանը սևերով ուժերը կչափի ԱՄՆ ներկայացնող Ուեսլի Սոյի հետ։ Երրորդ տուրից հետո Հայաստանի ուժերագույն գրոսմայստերն ունի 2 միավոր։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի երկրորդ միջինքաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը մենամարտի է հրավիրել աշխարհի նախկին չեմպիոն գերմանացի Ֆելիքս Շտուրմին։ Արի մենամարտենք շտուրմ այժմ կամ երբեք գրել է Աբ รา համը Twitter-յան իր էջում։ Բրոնզկամարտիկի պրոմոութեր Վիլֆրիդ Զաուերլանդը համաձայն է առաջարկի հետ։ Այդ մենամարտը պետք է կայանա այս տարի, քանի որ Աբ รา համը պարտավորություններ ունի եւ այլ մենամարտեր։ Կարծում եմ, որ եթե այն չկայանա 2015-ին, ապա մենամարտը չի կայանա երբեք, ասել է նա։ Դրա հետ մեկտեղ նա հայտարարել է, որ Աբ รา համ շտուրմ մենամարտ կայանալու դեպքում այն տիտղոսային չի լինելու, քանի որ Գերմանացին չի մտնում վարկանշային 15-յակ։ Արթուր Թագավորը պաշտպանել է WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը հուլիսի 18-ին հաղթանակ տանելով գերմանացի Ռոբերտ Շտիգլիցի նկատմամբ։ Ուկրաինայում ընթացող Կլիչկո եղբայրների անվան միջազգային մրցաշարում հաջող են մեկնարկել հայ երիտասարդ բռնցքամարտիկները։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի ավակ մարզիչ Կարեն Աղամալյանի գլխավորությամբ մրցաշարի մեկնարկային օրը ռինգ դուրս եկած բոլոր հայ բռնցքամարտիկները հաղթանակներ են տարել։ 52 կիլոգրամ քաշային Վահե Բադալյանը, 56 կիլոգրամ քաշային Հրայր Շահվերդյանը, 64 կիլոգրամ քաշային Գառնիկ Պապիկյանը եւ 81 կիլոգրամ քաշային Սոս Քոչարյանը հաջող են մեկնարկել, փոխանցում են Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայից։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15 ցելսիուսը 19-ից 24 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է